قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن دعيتم للحياة Reci, أو ربوي موي كوي بيريتي bojte se gospodara svoga, one koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada.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 postoji kod nekih osoba a koja ne bi smjela se naći kod njih kao što u osnovi ne bi se smjela naći apsolutno kod muslimana, jer je musliman u osnovi dužan da uči svoju vjeru, i da poznaje osnove svoga dina, da bi mogao obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne čineći mu širka i kufra, i ispoljavajući mu čisti teohid i čistu vjeru Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ali pogotovo ovo se ne bi smjelo naći kod ljudi koji su uzeli jedno breme na svoja leđa i prihvatili se puta pozivanja Allahu te barek zato što su ove stvari takve prirode da o njima se moraju obavijestiti muslimani i moraju se muslimani podučiti njima jer su one stvari koje zadiru u sami srž vjerovanju Allaha te barek i mi smo nastojali u nekoliko naših predavanja da što je moguće više pojasnimo ova pitanja i da ukažemo na jasnoću i proširenost ove zablude koja nije obična zabluda, već zabluda koja je čisti kufr u Allaha tebarek vatala i koja je u svoje okrilje uzela većinu muslimana koji se pripisuju islamu. I ne samo to, već i oni koji stoje pred muslimanima, bilo da se radi o vrhovnom vjerskom poglavaru ili onima ispod te funkcije ili se radilo o imamima u meštidima. Ova zabluda je toliko uzela maha i toliko se proširila da iz njihovih usta se pojavljuje i da čak oni javno pozivaju toj zabludi, iako im je osnova da pozivaju Allahu te barakatala i da pozivaju ljude, da napuste svaku zabludu i svaki krivi put, a da se prihvate puta koji je označen Kur'anom i sunetom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mi smo u jednom od prošlih predavanja, braćo, rekli da kogod javno istupi sa velikim kufrom i velikim širkom, dakle da javno čini veliki kufr ili veliki širk, da ćemo mi inša Allah nad njime javno istupiti sa tekfirom zato što je došao javno sa velikim kufrom i velikim širkom i nije ga bilo ni stid niti ga bilo strah od Allaha te ta'ala da istupi javno i da čini javnu kufr i javno širku Allaha subhanahu wa ta'ala zato mi nemamo opravdanja da ne uzvratimo i da ne ukažemo na te osobe, pogotovo kada se radi o osobama koje su od onih u koje muslimani gledaju i od kojih traže i koje pitaju za uputu i rešenja u cjelokupnom vjerskom svom životu. S druge strane, Kažemo da možda ćemo nekada prišutiti i nećemo javno to iskazati, ali ćemo u svojoj tajnosti za sigurno kufr nad njima pokazati i naša će prsa to svjedočiti. I to će se desiti samo onda kad ne budemo imali kudrata, kad ne budemo imali snage. A danas dok nam je Allah te tala to još omogućio, s obzirom da se radi o tome da se ponižava din Allaha Đalešanuhu i da ljudi zloupotrebljavaju svoje položaje i svoje funkcije i svoje mjesto među muslimanima, hoćemo inša Allah da kažemo riječ javno, braneći vjeru Allaha Đalešanuhu i to nam je jedini cilj da ispred svega nam bude din Allaha Tebarek i cilj nam je da se među muslimanima pojavi ljubomora prema granicama Allahove vjere i prema uzvišenosti Allaha te barek i počasti Muhameda sallallahu alejhi ve i da muslimani brane i staju u odbranu Allaha azza wa jel njegova rasula sallallahu alejhi ve i šarijeta kog mu je uzvišeni azza wa objavio da to brane i da to bude cilj oko koga će se muslimani stalno okupljati za koga će se stalno boriti i koji će im biti ispred svih ostalih ciljeva. I nije nam apsolutno, kao što sam negdje spomenuo, nije nam cilj da imamo sljedbenike u smislu da imamo publiku koja će se vezati za određena naša imena ili naše džemate, kao što nam nije cilj da imamo nekakvu organizaciju koju ćemo uzdizati, reklamirati i tako dalje, već nam je cilj da ljudi se vrate obožavanju Allaha te i cilj nam je da muslimani se nauče da razmišljaju svojim glavama i svojim mozgovima s obzirom da ih Allah te barak nije počinio nikome od ljudi. Nije ih u osnovi počinio nikome od ljudi, već je svakom muslimanu zasebno dao razum da s njime razmisli i da s njime uči din Allaha i da s njime obožava Allaha subhanahu wa ta'ala preko jasnih dokaza Kur'ana i suneta poslanika sallallahu wa sallam. Ja znam da mnogi ljudi su oko ovih stvari podigli razne priče i da su počele razne optužbe. Međutim, mi ne možemo odustati od onoga s čime nas se zadužio Allah subhanahu wa ta'ala. Ne možemo odustati od toga da branimo vjeru Allaha Đalešanhu, pa makar je napadali i naši najbliži, kao što su naša braća, po majci i naši roditelji ili bilo ko drugi. I ovdje nećemo voditi računa da li se radi o tome da je napadač onaj koji ima prvu titulu ili onaj koji ima drugu ili neku nižu titula. Nas interesuje samo šta? Interesuje nas da kažemo istinu vjere Allaha Đelešanuhu i da branimo onoliko koliko možemo i da iznesemo dokaz šerijatski o ispravnosti ovoga dina ne dozvoljavajući da je danas pojedini ljudi od vlasti i moći da prljaju ovaj din i da govore o nečemu što nije vjera Allaha Đelešanuhu da je to din Allaha te barake I ne samo to, nego svi oni braći, svi oni koji sjede s takvim ljudima, koji javno dakle čine ove stvari, veliki kufr, veliki širk, svi oni koji sjede s njima, druže s njima, prijateljuju s njima, ne odriču se njih, ne napuštaju njihova društva, ne napuštaju njihova sjela, ne uspostavljaju neprijateljstvo prema njima. Kažemo, isti su u kufru. Isti su u kufru sa njima, postaju kao što su i ovi, možda će se samo neki zbog ogromnog neznanja u nekim dijelovima iščupati da ne bude kjafir i zato mi govorimo inša Allah da ljudi čuju i da saznaju i da nauče da moraju ove stvari da se uspostave da se uspostave između koga između roba koji vjeruje samo Allaha Đelešanu i samo njegov božava i između onih koji su stali na stranu šeitana la'natullahi alejh i koji obožavaju druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ovo kažemo, braću, na osnovu jasnog kuranskog ajeta koji je dokaz i delil za i mnoge druge mnoge druge stavove i koji i izbija šubhe ljudima koji govore da imaju šubhu oko određenih oko određenih stvari kao što je čovjek koji ulazi u parlament kao što je čovjek koji pristaje da bude predsjednik jedne nevjerničke države u kojoj vlada dakle šerijat mimo Allahova šerijata u kojoj se sudi po tagutskim zakonima u kojoj je pokoran svim drugim tagutima današnjice ovaj ajet ako hoće da ga saslušaju i ako hoće da ga prihvate i razumiju on im izbacuje te šubhe on im izbacuje te šubhe i ne može se to desiti da jedan daija koji čita Allaha u knjigu i sunet poslanika sallallahu da ima šubhu po ovom pitanju, da mu je nejasno kako je to poslanik koji uđe u parlament i zauzme mjesto gospodara propisujući zakon kojim obavezuje ljude kao što Allah je obavezao ljude šarijatom nije mu jasno kako je to ovaj postao kjafir ima šubhu dalje ovaj kjafir ne može da ima šubhu Jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa kaže, nas izbila, وَكَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ On vam je već u knjizi objavio. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ حَتَّى يَهُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Kada čujete da se Allahovi ajeti poriču i da se izruguju Fela tahudu mahum, nemojte sa njima da sjedite, hatta yahudu fi hadithin gairi, sve dok oni ne promijene govor, ne počnu o nečem drugom govoriti, mimo ovoga s čime ismijavaju i poriču Allahove ajet. Innekum idem mislehum, inače ćete biti kao i oni. To jeste, ako ne napustite to mjesto i tu skupinu koja poriče Allahove ajete i koja se ismijava i izruguje sa Allahovim ajetima, postaćete isti kao i oni što su. Inna Allahe džamiul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Zaista će Allah te baraka ta'ala sakupiti munafike i kafire u jahannamu sve. Pa ovdje braća ako nam je postalo jasno da onaj ko se ismijava i ko nijeće Allahove ajet da je to kjafiru Allaha te ta'ala i ne mogu da shvatim da postoji musliman koji ovo ne prihvata da je ta osoba kjafiru Allaha Đelešanu a kada prihvati ovo onda lako mu je da prihvati šta da mu Allah Đelešanhu zabranjuje da sjedi s tom skupinom zabranjuje mu mora napustiti tu skupinu koja radi ovo sa ajetima Allaha te barakatala, ako ne napusti tu skupinu, jasnoće je u Allahovom govoru tolika kao što je sunce u sred, dana, kada je vedro, kada nema jednog oblačka. Da onaj ko ne napusti tu skupinu, da postaje kao što su i oni. Mufesiri kada govore i daju tumačenje ovom ajetu, braću, svi do reda ističu jedno, kao što to spominje Šešan Kiti, rahmehullah ta'ala. Kaže, ovdje govor Allaha Đelešanuhu dosljedno znači ovo što je rečeno. To jeste da onaj ko ne napusti skupinu koja ovakav odnos ima prema Allahovim ajetima postaje u kufru isti kao što su i oni. Iako on može kazati ja ne negiram Allahove ajet, ja se njima ne ismijam, ne izrugujem. Ali sjedi sa onima koji to rade, a Allah te barak mu to zabranio. Zbog čega i kako može mu'min koji vjeruje u Allahove ajet i koji smatra Allahovim govorom, kako može sjediti među one koji to sve gaze i sa time se izruguju, osim da, da je zadovoljan s time. A iz riječi Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam izvedeno je pravilo zadovoljstvo sa kufrom je kufr. Zadovoljstvo sa kufrom je kufr. Tako da je nemoguće da čovjek koji sjedi sa takvima biva tu radi bilo čega drugog osim što je osim što je zadovoljan sa tim kufrom i sa takvim odnosom prema riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako je onda moguće, braćo, da čovjek uđe u parlament u kome se na svakom koraku negiraju Allahovi ajeti, nijeću se, ponižavaju se, jer se donose zakoni suprotni Allahovim zakonima. Ono što je Allah naredio, oni ga zabranjuju, ono što je Allah zabrani oni ga dozvoljavaju ili naređuju i tako dalje. Zar to nije kanje Allahovi ajeta i zar to nije ismijavanje sa Allahovim ajetima i ponižavanje Allahovi ajeta. Pa kad čovjek uđe, makar i s najboljim nijetom, u tu skupinu i među te ljude, kako onda da se opravda i da ostane dalje među njima? Kad je Allah te barakatala rekao, ako i ne napustite, postaćete isti kao što su i oni, to jeste isti u kufru kao što su i ovi kafiri koji donose takve takve zakone i koji tako postupaju naspram ajeta naspram ajeta Allah subhanahu wa ta'ala u suri braću Ali Imran 80. ajetu Allah azza wa jal kaže ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا on vam neće narediti da uzmete meleke i vjerovjesnike Erbaben za svoje gospodare. To jest Muhammed sallallahu ve sellem neće vam narediti da uzmete meleke i vjerovjesnike za svoje gospodare, to jeste za svoje bogove. E je'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Zar da vam naredi kufr? Zar da vam naredi da postanete kjafiri? Nakon što ste postali muslimani? Što znači da kada bi čovjek uzeo, uzeo meleka ili poslanika za erbaba mimo Allaha te barake ta'ala posto bi kafir a kakav je tek onda hal sa čovjekom koji uzme drugog mimo ovih ovi su najodabraniji Allahovi meleki i poslanici najodabranije stvorenje kod Allaha Đelešanhu pa je kufr kada bi nekoga od njih uzeo za erbaba a kako tek da ne bude kufr da uzme čovjeka za erbaba pored Allaha Đelešanhu i da to ne bude kufr. Kako je to moguće? Zato Allah Đelešanhu ovdje ističe šta? E je murukum bil kufri ba'de iz entu muslimun, zar da vam on naredi kufr nakon što ste postali muslimani. Također, braćo, ovo se jasno razumi iz riječi Allaha Tebara Kratala i sure Ali Imran u 64. ajetu, gdje uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže Kul ja ahlal kitab, o sljedbenici knjige, Ta'alu ila kalimatin sawa'in bejnena wa bejnekum. Dođite da se okupimo oko jedne riječi koja je zajednička i nama i vama. Alla na'bude illa Allah. Da ne obožavamo nikoga osim Allaha. Wa la nušrike bihi shay'a. I da mu nikoga ravnim ne smatramo. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'den erbaben. I da jedni druge ne uzimamo za gospodare i bogove. Min dunillah mimo Allaha Đelešanhu fa in pa ako se oni okrenu ako to ne prihvate fa kulu šhedu bi anna muslimun a recite im posvjedočite da smo mi muslimani dakle zajednička riječ zajednička riječ svim vjernicima jeste šta da obožavaju samo Allaha Đelešanhu da mu ništa ravnim ne smatraju i da ne uzimaju jedni druge za bogove mimo Allaha Đelešanu. To je zajednička riječ, svi. Za sve robove, od Adem alaihi salatu wasalam, do sudnjeg dana. Za sve zajednička riječ. Fe ente pa ako se okrenu, ako ne prihvate to ahli kitabije, šta kaže Allah Đelešanu? Kaže li kao što hoće danas neki da kažu, pa ako oni ovo neće, uđite u parlament s njima. To jeste, hajde pristanite na njihovo to više nije jedna riječ. To više nije ta riječ koja je data i određena za mu'minu Allaha Đelešanu. Jer je od te riječi šta? وَلَا يَتَّحِذَ بَعْدُنَا بَعْدَنَ أَرْبَابًا Da ne uzimamo jedni drugi za gospodara, za bogovima Allaha Đelešanu. A ovi pozivaju čemu? ovi pozivaju i kažu nema problema, hajmo da uzmemo da uzmemo da izaberemo poslanika koji će otići u skupštinu pa će propisivati zakone mimo Allahova zakona i suprotne Allahovim zakonom a onda će tim zakonom da obaveže ljude isto kao što je Allah Đelešan obavezao ljude svojim šarijetom i šta je sad ovaj činio je li prihvatio ovu zajedničku riječ nije je prihvatio i svaki onaj ko tako postupi i ko odstupi od ove riječi zajedničke takav ne može ostati musliman. Takav ne može, ne može ostati musliman. Bilo da ibadet čini pored Allaha još nekome ili da nešto pripiše Allahu Đelešanuhu ili da nekoga uzme za erbaba pored Allaha Đelešanuhu u svakoj situaciji, u svakom ovom slučaju on izlazi iz dina Allaha Đelešanuhu. Govoreći braćo Sejid Kutb Rahmehullah o ovom kuranskom ajetu Kaže, zaista, kaže, ljudi u svim sistemima na zemlji uzimaju, kaže, jedni druge za gospodare mimo Allaha Đelešanu. Ovo se dešava u najrazvijenijim demokratijama kao i u najnazadnijim diktatorstvima. Zaista je isključivo pravo Allaha Đelešanuhu da se samo njemu ibadet poklanja, da se uspostavi sistem života na toj osnovi, škola mišljenja, šerijat, zakoni, vrijednosti i standardi. Ali kaže, ovo pravo u svim sistemima na zemlji uzurpirano od strane nekih ljudi u nekim aspektima. Također, kaže, odlučivanje predato grupi među ljudima u vezi svake moguće situacije. Grupa ljudi koja drugima nameće svoje zakone, svoje standarde, vrijednosti i koncepcije, oni su u stvari gospodari zemlje koje neki ljudi uzimaju za gospodare mimo Allaha Đelešanuhu i dozvoljavaju im da proglašavaju ili sebi pripisuju uluhijet i rububijet. Zbog ovoga, kaže oni, njih obožavaju mimo Allaha Đelešanuhu iako im ne čine ni srđu, ni ruku. Kao što Allah Đelešanuhu govoreći o ehli kitabijama koji su uzeli monahi svećenike za svoje gospodare, oni nisu se njima klanjali, to što je to posvjedočio. Ashab je rekla Allah poslanče, mi im se nismo klanjali. Međutim, nije samo klanjanje i badet kojim se obožava Allah Đelešanu. Nije samo, to jeste, to jesu najpreći ibadeti, međutim nije samo to. Već jedan od ibadeta jeste da živiš po šerijetu Allaha Đelešanu. Da živiš po šerijetu. Da mu se pokoriš onome što te je naredio i da mu se pokoriš onome što ti je, što ti je zabranio. Ovdje, braćo, vidimo jasnoću ove stvari da ne može po ovom pitanju biti šubhe kod ljudi a pogotovo kod ljudi koji ipak imaju kod sebe određenog širijskog znanja i koji pozivaju Allahu, Allahu te i zato svaki brat koji je ovdje imao nekakvih problema trebao bi inša Allah da prihvati dokaz da uzme istinu k sebi i da se ne odupire braneći sebe i nekakva svoja viđenja i svoje stajalište koje je prije imao smatrajući da, će, da je to za njega poniženje da mijenja svoje mišljenje i tako dalje jer autoritet se ne izgrađuje osim sa istinom kao što se autoritet ne može sačuvati i odbraniti osim sa istinom zato onaj ko hoće da se zaštiti poniženja mora da bude široko grud i da, da prihvati dokaze i da prihvati istinu došla ona s koje strane je došla mi gledamo u nju ne gledamo u u osobe da li je donosi onaj kom je simpatičan onaj koga volim ili je donosi onaj koga baš ne mirišem dobro istina je istina i njoj se mora njoj se mora pogledati u oči i njoj se mora pokoriti čovjek, prihvatiti je i nastojati maksimalno da je sprovede u svome životu. Ovdje, braćo, pored nastojanja da ukažemo na ovu zabludu i da našem narodu pojasnimo ovu stvar da bi izašao iz ove zablude i da bi napustio više demokratiju, demokratske izbore, i sve ostale šeitanske poslove koji se vežu za ovu stvar. Pored truda da se ovo nekako dostavi do naroda i da što više se o ovome kaže kako bi ljudi se naučili i shvatili da je demokratija vera poput drugih vjera i da onaj ko u nju uđe mora napustiti islam jer kao što smo rekli ne može u isto vrijeme biti čovjek i kršćanin i musliman ili židov i musliman isto tako ne može biti u isto vrijeme demokrat i musliman ne može biti međutim i pored svega toga onima kojima nije stalo do, islama kojima nije stalo do toga da se obožava samo Allah te barek sa svojim gestovima i sa svojim radnjama podučavaju ljude da u stvari sve ovo nema nikakve vrijednosti zato što ne dolazi sa visokih pozicija i sa ljudi i od ljudi koji su priznati od strane islamske zajednice nisu legitimni kako oni kažu i tako dalje tako dalje tako smo imali priliku da vidimo u skoro vrijeme, dakle radi se o 10-15 dana, kako nagradu za unapređenje demokratije u Europi upravo prima vjerski poglavar muslimana iz Bosne i Hercegovine. Čovjek koji je najodgovorniji za muslimane kada je u pitanju vjera Allaha Đelešanu. Čovjek koji je najpreći da se odrekne svih taguta i svih sljedbenika taguta. Čovjek koji je najodgovorniji da čuva stado muslimana od svih zabluda upravo on je izabran a to nije to nije za džabu i to nije došlo osim sa trudom ogromnim kog je uložio na tom putu on bila od tolikih miliona i milijardi kjafira izabran da mu se dodijeli prvo mesto koje će podijeliti sa još jednom kafirkom za razvoj demokratije i unapređenje demokratije. O kojoj smo iznijeli jasne dokaze da je to vjera kufra, vjera nevjerstva, da svako ko u nju uđe postaje kjafir. A kako onda, vraćamo ja da čovjek koji je najviši trud uložio da se ta vjera proširi i da ta vjera zaživi i da se ta, toj vjeri što više ljudi odazove kako da on postane kafir i da on je kafir? Kako? Kako je to moguće? I na pitanje novinara koji navodno ima informacije da ga neki optužuju da on hoće šerijat odgovara to je laž kakav, kakav šerijat a on dobija prvu nagradu za, za demokratiju on dobija za demokratiju prvu nagradu ne dobija za šerijat ali ovaj ga provokativno pita ovaj, da, ga izvuče, da ga otkrije što bismo rekli skroz, da se vidi od glave do pete šta i kakav je. Dakle, jasno ljudi su se opredijelili. Jasno su se ljudi opredijelili, ali je problem što naš narod koji je doveden do sljepila, iz kojeg ne vidi ništa osim određenih ljudi koji su mu postavljeni, koji su mu postavljeni ispred njega. I kazano mu, ovome se svi počinjavaju, a ovome se počinjavaju samo stanovnici Sanđaka. Ovome stanovnici krajine i tako dalje, tako dalje. Pa nizbrdo dok se ne dođe do džamije i imama tog džemata. I oni samo gledaju u te ličnosti i svoj islam upražnjavaju prema onome što od, njih vide i što od njih nauči. Pa kada muslimani vide da je njihov reis dobio nagradu i to prvu nagradu, eto malo je podijeli, ali to je to. Prvu nagradu za demokratiju. Šta onda, vraćamo moja, da kažeš svijet? Šta da im kažeš? ako im kažeš nemojte u demokratiju postaćete kjafiri on će kakvi kjafiri kad, kad Reis dobio nagradu zato što je najviše učinio za tu demokratiju kako da mu ti objasniš a on naučen da gleda samo u to da gleda u Reisa da gleda u muftiju da gleda u i hođu to je za njega šarijat međutim mi spominjemo ove stvari zato što nam je stalo da naš narod ne čini kufra Allahu I što je naš narod nama najpreći da povjeruje Allaha Đelešanuhu i da napusti tagut i da napusti druga božanstva ima Allaha Đelešanuhu. I mi ne tražimo naš narod da bude uz nas ili da bude na onome na čemu smo mi iz bilo kojeg razloga zbog kojeg ih taj rejs ili muftije drže i imaju na svojim spiskovima. I mi im ne tražimo nikakvih niti materijalnih sredstava, niti bilo čega. Tražimo od njih samo da se Allahu pokaju i da ga obožavaju, a što se nas tiče, osim dobro mi im zasigurno šer činiti nećemo. I mi ih ne volimo samo dok imaju novca, ako budu robovi Allahu Đelešanhu. Niti ćemo ikad ih ostaviti da budu žrtva niti ćemo ih ikad prodavati kao što i ovi prodaju, kao što i nikada nećemo pozivati zabludama ili voditi putevima zabluda kao što i ovi pozivaju. Već nam je stalo da svi budemo u safu, u safu koji je zbijen i koji se okrenuo samo Allah te barak njega obožava i slijedi njegov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi je Dokazi braćo iz Kur'ana časnog, dokazi iz Kur'ana časnog onima koji još uvijek imaju nekakve šubhe po ovom pitanju ovih ljudi koji ovako javno istupaju sa kufrom. jesu ajeti koji su nama dobro poznati, čije je značenje nama dobro poznato. Iz sura El Maide, gdje Allah te barak ta'ala kaže, nestezbillah, Ja ejuha alladina amanu, la tettahidu ljehuda van nasara evlija'e ba'duhum evlija'u ba'd. O vjernici, ne uzimajte židove i kršćane za svoje zaštitnike, i prijatelj oni su sami sebi zaštitnici وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ a onaj od vas koji ih uzme za zaštitnike i prijatelje postao je jedan od njih postao je jedan od njih inna Allahe la jehdil kome zalimin a Allah zasigurno neće uputiti na pravi put narod nasilnički فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون Zato ti vidiš one čija su srca bolesna, kaže Allah te barek ta'ala, kako se žure da s njima prijateljstvo sklope. Žure se da budu u prijateljstvu s njima. Jakulun, govoreći, nahša antu sibana daira, bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi. Kada im kažeš, zašto to činite? Zašto prijateljujete sa Allahim neprijateljem? Kaže, bojimo se njihova zla. Ako mi tako ne budemo, oni će nam zatvoriti ovo, pa će nam ovo, pa će ono, pa će ono, pa će ono i tako. Međutim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين a Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati, zbog onoga što su u svojim dušama krili, zasigurno kajati. To jeste, Allah te barakatala će dati ono s čime će ih razotkriti. U 81. ajetu, braću, 81. prvi ajet sure Maide, kaže Allah te barakatala. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون a da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljovali, ali mnogi od njih su nevjernici. Pa je ovdje Allah te barak šta ukazao zbog čega ti ljudi su u prijateljstvu sa Kjafirima, bilo da se radi o kršćanima, židovima ili drugima. <clears throat> da oni vjeruju u Allaha i u njegova poslanika sallallahu i da vjeruju u ono što je Allah objavio poslaniku sallallahu nikada ih ne bi uzeli za prijatelje nikada međutim uzeli su ih zato što ne vjeruju niti u Allaha, niti vjeruju u Muhammeda sallallahu alaihi sellem niti vjeruju ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi Zbog toga su ih uzeli za za prijatelje. Zbog toga su ih braću uzeli za za prijatelje. Spomenut ćemo ovdje, braćo, pročitati nekoliko fetvi poznate islamske uleme da neko ne misli da kada govorimo o pojedinim ljudima i kada ih spominjemo, ja sam rekao zbog čega ih spominjem, zbog njihove javnosti, zato što javno čine kufr i širk, zato javno i prozivamo i javno govorimo o njihovom širku i kufru, da bi narod koji hoće da čuje, i koji hoće da traži Allaha Đelešanu da ga da bi saznao ko su ti ljudi jer samo onda kada sazna narod ko su ti ljudi onda će se inša Allah njih odreći i njih napustiti njih odreći i njih napustiti kaže šej Šankiti rahmehullahu ta'ala oni koji slijede zakone zakonodavaca mimo Allahovog šerijata su mušrici koji druge pridružuju Allahu Đelešanu. Zar ovaj čovjek čiji je trud nagrađen prvom nagradom zar on nije prihvatio zakon demokratije i sve ono što ona nosi sa sobom od taguta i kufra i ostalog. Abdullah ibn Humeid kaže kogod propiše zakon koji je opšti, generalni i nametnega ga ljudima suprostavljajući se Allahom zakonu napustio islam kao kjafir napustio islam kao kjafir A šta je s čovjekom koji kaže ja neću šerijet, ja se ne zalažem za šerijet, ja se zalažem za demokratiju. Evo pogledajte moju kćerku, ona je kulturna, kulturno otkrivena, bez hijaba kogu je naredio Allah te barak I žena i ostalo, i on sam pozvao televiziju da ga snima kako se devojkama u fitness centru trenira čovjek u, starosti u 60. godinama 60. godinama čovjek trenira sa devojkama u fitness i još pozvao pozvao pozvao kamere da ga snimaju malo mu je meleka koji su zaduženi za njega i koji mu bilježe svaku riječ i svako djelo. Malo mu, nego treba mu reklama da donese jasan dokaz. I to je put kojim Allah te barek otkriva svakoga prkosnika i svakoga otpadnika i svakog munafika koji napusti vjeru Allaha da bi ga obrukao i da bi iznio jasan dokaz jasan dokaz u sebi kaže Ibn Taymi rahmehullah poznato je kaže iz vjere Islama i džmam svih muslimana da kada god neko dozvoli slijedjenje vjere mimo vjere Islama ili slijedjenje zakona mimo šerijete Muhammeda sallallahu alaihi sallam onda je on kafir Allah dakle dozvoli slijedjenje vjere mimo Allahove vjere i zakona mimo Allahova zakona, to je poznata stvar i to je džma svih muslimana da je takav postao kafir Da je takav postao kafir. Šta je sa svima onima koji pozivaju demokratiji? Šta je sa njima? Jesu dozvolili da se slijedi vjera mimo Allahove vjere? Da se učestvuje u njoj? I čak sam čuo da je taj isti rejs na pitanje za koju političku partiju da glasamo rekao klanjajte istihar. Pogledajte. Pa ovo su braće, šeitanske spletke da Allah sačuva. Znate kad se, vi pogledajte kad se oni samo koriste nečim od šarijeta. Pogledajte. Ovdje se sjetio istihare. Ja, da se da se on drži istihare, ne bi mu ova djela bila ni, ni približna onome što radi. Međutim, spominje se istihara samo onda kad, kad hoće da ljudima zamuti, da im zamuti, da ljudi ne znaju da kažu pogledaj kako je bogobojazan. Podsjeća nas i upućuje nas na sunet poslanika sallallahu alaihi Da klanjaš istiharu, da li ćeš za tagute da izabereš ovog ili onog? Da li ćeš za svoga Boga da uzmeš ovog ili onog, mimo Allaha Đelešanuhu? Da klanjaš istiharu? Ja I onda kaže, pogledaj, kaže kako poznaje sunet. I ljude savjetuje. Također, braćo, kaže Ibn Taymi Rahmehullah, kaže, nikome od stvorenja nije dozvoljeno da napusti šerijat koji je objavio uzvišeni Allah, a to je Kur'an i sunnet sa kojim je Allah poslao svog poslanika Muhammeda sallallahu i niko taj šerijat ne napušta osim kjafir niko taj šerijat ne napušta osim kjafir osim kjafir što znači da svaki onaj koji je napustio šerijat Allaha Đelešanu i prihvatio demokratiju, prihvatio zahteve demokratije, prihvatio sistem, sistem demokratije, pristo na to, uzeo učešće u tom i tako dalje. Svaka ta osoba šta? Svaka ta osoba izlazi iz dina Allaha Đelešanuhu. Izlazi iz dina Allaha Đelešanuhu i napušta je, napušta vjeru Allaha kao kjafir. Kaže šej Ahmed Šakir, kaže pitanje ovih ljudski načinjenih zakona je jasno, kaže, kao jasnoća sunca. To je, kaže, otvoreni jasni kufr, oko kojega nema tajni niti prikrivanja, nema opravdanja ni za koga ko sebe pripisuje islamu, kogod on bio, da postupa po takvom zakonu, da mu se pokori i da ga prizna. Znači, bilo što toga da uradi, nema mu opravdanje i njegov kufr je jasan kao što je jasno sunce. Kao što je sunce jasno, njegov kufr je jasan. Zato kaže, svaka osoba bi trebala biti oprezna i, brinu, i treba se brinuti o sebi. Svaka osoba, pojedinačno, treba biti oprezna i brinuti se o sebi. To jeste da preko ovoga ili onoga ne učiniš kufru Allaha Đelešanu. A sutra će se svaki od njih tebe odreći. I kazat će, nisam imao vlasti na tobom pozvao sam te na izbore, ti si izašao. Popeo sam se na mimber, kog je Muhammed sallallahu alaihi ve uspostavio da se s njega poziva Allahu Đelešanuhu, a ovaj se popeo i poziva gutima. Poziva gutima. Sve čovjek kazao vjere Allaha Đelešanuhu, ostalo mu samo još da kaže koju partiju trebaju ljudi da glasaju i kojeg čovjeka treba da izglasaju da ga postave za erbaba pored Allaha Đelešanuhu da im propisuje zakon i da i njime da tim zakonom ih obaveže i da se oni tome pokore i da to izvrše onda milom ili silom taj isti je izglasao izglasava da imaš 18% PDV poreza kog ti Allah Đelešanhu nije naredio, već ga zabranio, ali ti si ovog izglasao, pa ti on došao sa, sa svojim šerijatom, a ti misli koliko god hoćeš da obožavaš Allaha Đelešanhu, međutim, istina je ono što živiš, ono što živiš, na što si pristao, bez prisile, bez prisile. Kada vidimo, braću, kada vidimo, braću, sve ove dokaze i ove fete, postaje nam jasno, postaje nam jasno da ovakvo postupanje i ovakvo djelovanje ljudi od pozicija među muslimanima jeste ogromna zabluda i jeste nešto na što moramo da, da ukazujemo i na šta mora svim sredstvima da se to što bolje otkrije i da se što bolje ukaže narodu na tu zabludu i da se napusti taj krivi put i da se napuste svi ti ljudi da se svi ti ljudi napuste iz razloga što muslimani moraju da gledaju u Kur'an i sunet poslanika sallallahu i da obožavaju Allaha na način kako mi on to naredio i propisao a ne da se osvrću na pojedince, na glavešine koji su davno i davno pristali da prodaju din Allaha Đelešanuhu da prodaju din Allaha za nešto što malo vrijedi da bi na Dunjaluku imali visoke pozicije da bi na dunjalu imali visoke, pozicije kao što Allah te barek to spominju u svojoj časnoj knjizi kada kaže neste izbila wa iz akhad Allahu mithaqa alladhina utul kitabe latubayyinunnahu lin-nas wa la a kada Allah uze obavezu od onih kojima je dana knjiga kad Allah te barek ta'ala uzeo obavezu od onih kojima je dao knjigu da će to sigurno ljudima objašnjavati. To jeste da će tu knjigu, ono što je u njoj, da će objašnjavati ljudima, wala tumune, i da ništa od toga neće prikrivati, fe pa je oni baciše za svoje leđa. Baciše u knjigu koju mi je Allah dao za svoje leđa. Uašterau bihi femenen kalila i to prodadoše za nešto što malo vrijedi. Fe bi se ma pa kako je samo ružno, kako je samo ružno to što su za, za, za to, što zato kupuju. Kako je samo ružno ta trgovina i to što su za, za prodaju knjige Allaha Đelešanuhu kupili. Kako je to samo ružno? Allah Đelešanuhu im dao knjigu i uzeo obavezu da će je pojašnjavati ljudima, da će govoriti sve ono što je u njoj i da ništa neće sakriti. Kada je došla knjiga, kada su uzeli obavezu šta su radili, bace Kur'an za leđe. Bacili Kur'an za leđe. I prodali ga za nešto što malo vrijedi. Prodali ga za nešto što malo vrijedi. Zato kažem, iz njihovih usta više ne može da se čuje kala Allah kala Rasulullah Rekao Allah i rekao poslanik sallallahu To ne može više iz njihovih usta se čuje. Čak do te mjere je Allah odbio da nisu više u stanju da kažu Allah nego kažu Bog. I sebi su uzeli za, govor, govor crkvenjaka. Pa kad ga slušaš kako govori, isto kao da neki pop govori. Dragi Bog, i stane razlačiti i, i, ne može da kaže Allah te barek ne može da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jalla šanu, ne može. Da kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao tako i tako i to je zakon, ne može to da kaže. Već naprotiv, mora, mora da otkrije baš ono što je, na čemu je on, na čemu je on jekinski, i gledao sam na jednom CD-u kako se sanđački muftija otkriva kako je braću prijavljivao policiji. Napadnu ga zbog čega ako je imao informacije <clears throat> o, navodno braći koja su organizovala nekakav kamp vojni i tako dalje. Kaže ovaj, što niste to prijavio policiji? Kaže ovaj, ja sam, kaže, imao te informacije i, znao sam, međutim, kaže, imao sam ružno, kaže, iskustvo sa tim službama prije, kaže, u nekim stvarima i momentima, ovaj, čak, kaže, zamislite, do toga je dolazilo da, kaže, ovaj, kad bi nekoga, kaže, od tih momaka priveli, kaže, govorila mi je policija, kaže, mi vas ne bi hapsili, ali vas, kaže, ovi iz islamske zajednice prijavljuju. Ne može da sakrije. Svatate, braće, ne može da sakrije. Allah te barake tala kad mu naredima ima sve da ispriča. Sve da kaže. Misli čovjek otišao u Beograd i sakriće sa tamo među kafir možda priča šta hoće. Govori gdje hoćeš, ali će pokazati se istina. Istina će se pokazati. Pokazat će se istina, a nama je dovoljno, tako mi Allah te barake od tala, puno manjih stvari ovoga nam je dovoljno. Dovoljno nam je da vidimo ko su ti ljudi. To nam je sasvim dovoljno. Ali ovo vam kažem zato što sam čovjek to ističe, ovaj, hoće, da napadne policiju i te, te njihove službe, ovaj, da ih napadne, da, kaže kako ovaj neće, neće da mu čuvaju tajnu čovječe. On radi za njih, ali ovaj, oni ovaj, od, od, razotkrivaju ga, kaže ovaj, mi vas ne bi hapsili što se nas tiče, međutim, ovi iz islamske zajednice ne skidaju se s telefona naučili taj broj na pameti, okreću ili okreću? I to ti verski vođa. I to verski vođa koji čuva stadu Muhammedu sallallahu To verski vođa na koga se trebaju muslimani ugledati i od koga trebaju uzimati din i koga trebaju pitati za fetve i za rješenja šerijetske i tako dalje i tako dalje. Kaže, braćo, Kaže Abdullah ibn Mugafil radijallahu anhu, kaže svjedočim da sam čuo Allaha poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže neće ni jedan vođa niti namjesnik zanoćiti u mračnoj noći varajući svoj narod a da mu Allah Đelešanuhu neće zabraniti ulazak u dženet neće zanoćiti varajući svoje stado, a da mu Allah Đelešanuhu neće, neće zabraniti ulazak u dženet. U hadisu kojemu takako na lej kaže poslanik sallallahu alaihi <clears throat> Koga god od ljudi Allah Đelešanuhu učini odgovornim za neku skupinu, pa ga zatekne smrt, a on bude varao svoje sljedbenike, bit će mu zabranjen ulazak u dženet. Bit će mu zabranjen ulazak u džennet. A ovi ljudi, jasnoće njihovog varanja i njihove pokvarenosti i njihovog rideta otpadništva od islama, toliko je jasno i toliko je svaki dan pokazuju da to više ne može nikako biti sakriveno. I oni koji nam prigovaraju da ogovaramo te ljude, mi im kažemo, nema ogovaranja onome koji javno to iznosi, koji stalno to iznosi, koji je stalno na tome, kao što je rekao, kao što je rekao poznati tabiin, Hasan el Basri, rahmehullah, kada su ga pitali o iznošenju stanja i dijela i riječi oni koji javno javno čine grijehe, ne ustručavaju se od nikoga. Dođe čovjek javno pred kameru, kaže ovaj da stalno sa policijom ima razgovora prijavljujući muslimane koji slijede poslanika sallallahu alaihi Šta, ima tu više tajnu? Šta ima tu tajnu? Kako možeš ovog čovjeka ugovoriti? Kako? Kad on javno to radi i stalno i traži u toj istoj emisiji javno traži ovaj pomoć i kune se da ako mu samo daju odriješene ruke da će, da će ovaj rešiti sva ta pitanja oko ekstremizma da će svemu na kraj stati tako dalje dakle ovo je javno braću i ovdje nema ogovaranja i ovdje nema ničeg od tih stvari koje bi bile zaprekom međutim mi ne možemo drugačije da narodu kažemo i da mu objasnimo da narod prestane sjediti te ljude i gledati u te ljude. Osim da nakon ovolikih godina javno počnemo prozivati preko svakog dijela koje javno učine, a koje je veliki širki veliki kufr. Nećemo im ove sitnije stvari dirati. Jer oni, verujte mi braćo, oni preko ovih manjih stvari šišaju ko, ko taksisti. Na njih se apsolutno ne obaziru. Zato kažemo, kada se pojave sa velikim kufrom, velikim širkom, javno ćemo ga iznositi dok nam to Allah omogući. I nećemo, nećemo postupati kao što su neki daje iz Bosne i drugih krajeva ustali da brane te ljude nastojeći na, taj način da još više ubace smutnju među muslimanima i među braćom da ovaj promijene mišljenje o tim ljudima. Kao što je, je govorio Semir Imamović braneći Cerića zato što je nešto rekao Puliću. Ustao brani Cerića, preće mu da brani Cerića, nego da brani din Allaha Đelešanu. I nije ljubomoran prema islamu i sunetu poslanika sallallahu alaihi i muslimanima, a ljubomoran prema ceriću. Pa kaže radi pravde. Zar je radi pravde? Da li, je pravda to da čovjek malo, malo pa javno istupi sa kufrom i širkom i ti šutiš a onda dođe pa da neki intervju gdje malo se ogradi i ti ga onda hvališ. Je to pravda? Je to pravda? Zašto nisi došao kada je bilo otvaranje džamije u Livnu? Kada tri put za jedno predavanje, tri puta jasni kufr izgovara, gdje naziva židove i kršćane svojom braćom, gdje kaže da se nada da će doći dan kada će on ili njegovo dijete zajedno u jedan avion otići u